Que no te cuenten lo que pasa. Amata tu televista eta Amata tu televista y irratia. Se miran, se presienten, se desean. Se acarician, se besan, se desnudan. Se respiran, se acuestan, se olfatean. Se penetran, se chupan, se demudan. Se adormecen, despiertan, se iluminan. Se codician, se palpan, se fascinan. Se mastican, se gustan, se babean. Se confunden, se acoplan, se disgregan. Se aletargan, fallecen, se reintegran se distienden, se enarcan, se menean. Se retuercen, se estiran, se caldean. Se estrangulan, se aprietan, se estremecen. Se tantean, se juntan, desfallecen. Se repelen, se enervan, se apetecen. Se acometen, se enlazan, se entrechocan. Se perforan, se incrustan, se acribillan. Se remachan, se injertan, se atornillan. Se desmayan, reviven, resplandecen. Se contemplan, se inflaman, se enloquecen. Se derriten, se sueldan, se calcinan. Se desgarran, se muerden, se asesinan. Resucitan, se buscan, se refriegan. Se rehuyen, se evaden y se entregan. Oliverio Guidondo. Arratxaldeon guzti hoi. Arratxaldeon bai, zenbat jente gauden hemen gaur Bai, gaur gaude, <laughs> bueno, nahi eta biok hemen egongo gara berriak kontatzen, nora daukagu gonbidatu moduan, etorri da horretatik, gero Maki, Fontxo eta Marta botoietan, bueno, Marta dago gauzak apurtzen momentu honetan, Eta gero, e, egongo gara, telefonoz, Jose Mari Karrerekin, egingo diogu elkarrizketa bat, ze gauz sexualitateari buruz hitz egingo dugu. hori da, e, uda bat dator gainera, eta, bueno, oporrekin batera, beroa eta bestelako txokoak gozatzeko tartea. Eta egoera honi honek toki eta pertsona berriak ezagutzeko aukera ematen digu sarritan, bizitza sexual eta erotikoa beste modu anitzagoan dastatzeko bidea. Gaur, saiatuko gara kontatzen sexualitatea ez dela zerbait karratua, Eta bueno, e, denok artean eh, egongo gara eman hemen txoko bat moduan solasean. Bai. Berriak, bai. agenda beti bezala, uda etorri da da dago. Eta, eta jasiko gara berriekin. Bueno, y empezamos las noticias mm, de hoy con la campaña que presenta Arguita en el Centro Asesor de la Mujer de Baracaldo. Eh, bueno, eh, para denunciar la violencia contra las mujeres, los malos tratos, las amenazas, el acoso, humillaciones, insultos, nos, hacen una revisión de, datos de qué ha pasado en el 2010 y lo que llevamos de 11. Han pasado 318 mujeres por, allí, por, las oficinas, y 47 de ellas han declarado haber sufrido malos tratos. También recordar que dos de las cinco mujeres asesinadas en 2010 por violencia sexista en Euskadi fue en Maracaldo, Amelia Sánchez de 65 años y, Cristina Esteban, de 25 por su expareja. En los últimos meses, además, hemos conocido también en nuestro pueblo eh, por la prensa casos de agresiones a mujeres por parte de sus parejas. En abril, una mujer embarazada fue golpeada y agarrada del cuello por su pareja de 32 años y en junio un hombre de 43 fue detenido por patear y dejar encerrada en el balcón a su compañera sentimental después de, esta lectura más o menos de la situación en Baracaldo, pues las compañeras de Arguitan, que siempre están ahí denunciando, nos presentan la campaña contra las agresiones sexuales eh, y sexistas a las mujeres, bajo el lema La fiesta, la noche también son nuestras, eh, cauquera, Jaya agua, Gawa Geureak eh, ponen en circulación 2.000 pegatinas en todo el recinto festivo de Baracaldo, en las fiestas del Carmen que empiezan el sábado que viene y sobre todo las, entre las cuadrillas y bueno, habrá información, carteles, para, para animar a la gente pues, a tener más información para poder denunciar y a no permitir ese tipo de, actos, ¿no? Eso es. Y ya eh, para comenzar la campaña, hoy a las 7 de la tarde va a tener lugar una concentración de denuncia contra todas las agresiones sexuales y sexistas en, la, en, frente al Palacio de Justicia. Desde Arritan se anima a las mujeres a reaccionar contra la violencia sexista, contra la desigualdad que nos convierte a las mujeres en ciudadanas de segunda y por unas fiestas de Baracaldo para gozarlas y disfrutarlas en todos los espacios en los cuales también las mujeres tenemos derecho a ocuparlos en igualdad y libres de cualquier agresión. Vamos a seguir ahora con una concentración que tuvo lugar ayer en Baracaldo, ayer al mediodía, eh, realizaron un, montón de colectivos de nuestro pueblo, realizaron una concentración a las puertas del ayuntamiento y que estuvieron acompañados por personas y familias afectadas por la actual crisis económica. Tuvo como objeto exigir una mayor cobertura social y medidas reales que den respuesta a las alarmantes tasas de desempleo, los desahucios de vivienda que sufren decenas de familias de nuestro pueblo y las amplias bolsas de pobreza existentes en la localidad. Recordar que bueno, estas semanas hemos estado contando todas, bueno, todas las eres y las tierras de fábricas que están llevándose a cabo tanto en Maracaldo como en la margen izquierda de Meachaldea. Eh, la Balco la, acaban de cerrar, la Naval está con eres, ABB, que llevan una temporada con una gran campaña de denuncia, Nervacero, Post, IKEA, Vidionera, despidos que ha habido últimamente en la acería ACB. Y bueno, eh, también Grúas Turriaga también esta semana participaron. eso nos ha estado con la denuncia, también han participado en la Sí, ya que eh, las, eh, tienen intención de despedir también de Grúas Alde Turriaga a 67 personas. Estuvo también en la concentración la totalidad de miembros de la Asamblea de Parados y Paradas de Baracaldo y en total más de 200 personas se concentraron a las puertas del, ayuntamiento de nuestro pueblo. Según los datos de los colectivos sociales y sindicales de Baracaldo, en total se perderán 650 puestos de trabajo directos y 1.400 indirectos. La situación que tenemos eh, en este momento de precariedad laboral y, de los que no están en precario ni están. Exactamente. pues ahí los compañeros de Berriochoac siguen denunciando esto, acompañados cada vez más, por suerte, de, colectivos sociales, cada vez más colectivos sociales y sindicales que también se unen a esta lucha. El ayuntamiento, ya vamos a cambiar un poquito de tema, pero seguimos en el pueblo, el ayuntamiento deberá devolver 715.000 euros por no ejecutar todas las obras de recuperación de caminos peatonales en el entorno de Castaños. La cosa es que en el 2008, bueno, hay unos les sobra y otros les falta, como toda la vida, y sobre todo en Maracaldo, que el ayuntamiento siempre le, sobra de todo. Bueno, pues en el 2008 se firmó un convenio con la Diputación por la que la institución foral aportaba dos millones de euros <clears throat> eh, al ayuntamiento para, bueno, para incluir en el parque Eche dentro de la bueno en la, actuación sí, la cuestión era mm. eh, recuperar los itinerarios peatonales del entorno del río Castaños en el entorno del regato y el parque Tellaeche eh, bueno pues hacer una recuperación de todos los caminos no la cuestión es que han pasado dos años les ha pasado el plazo y no, no han utilizado el dinero les ha les ha faltado de gastar 634.000 euros y bueno la Diputación tiene un convenio en el que si en, dos, en los dos años que dura la concesión no los has gastado, los tienes que devolver, más, Una multa. más la mm. multa, más los <laughs> intereses. Exactamente. Entonces, en este momento, el ayuntamiento tiene que devolver 750.000 euros que no lo van a sacar del bolsillo del alcalde para, para darle a, a la diputación que, bueno, y, esto, el, PNV ha pedido explicaciones al alcalde. Eh, se trata además de un nuevo ejemplo de mala gestión municipal y, por otra parte, va a solicitar que los grupos políticos del, del ayuntamiento acuerden pedir a la Diputación la firma de un nuevo convenio para, solicitar que el dinero que ahora hay que devolver eh, pues vuelva a ser reintegrado. Toda esta información es una denuncia que ha hecho el PNV eh, mediante una nota de prensa de Amaya y bueno, ahí tenéis toda la información. Wifi Echean o Desde, desde Guski, eh, desde Guski y Baracaldo, eh, nos comunican que cada vez aumenta más la preocupación por la contaminación electromagnética y ahora que mucha gente hacemos un uso irracional del móvil y cada vez más personas tienen internet en casa, a través del wifi pues nos alertan de los peligros y que, esto conllevaría y nos proponen algunas medidas de, de precaución. Ikerketa científico hogar arabera, eh, cuchadura electromagnético honek kalteak Sorditzake, chaque cefalia, Migraña, migraña, fibromialgia, jateko gogoesa, oro eta menetanchumen arasuac baita motas ezberdinetako tumoreak ere. En la página de a Caldo podéis encontrar toda la información, eh, incluso la OMS ha dicho que, bueno, eh, esto está, es un decreto, llamarle decreto, de la Organización Mundial de la Salud, donde ya cada vez se demuestra más eh, el peligro de estas ondas electromagnéticas que utilizamos cada vez más. Cada vez más. Y además, y esto sobre todo es, un, es una invitación a la prevención. Sí, bueno, y la gente que tenga wifi en casa, al final, pues que intente apagarlo por la noche para dormir el móvil en sitios herméticos como puede ser el metro, pues intentar utilizarlo lo menos posible. Y para dormir también, pues que se, que se apaguen los, los móviles y, los wifi, ¿no? Para luego los problemas de sueño y de insomnio y, niños y niñas con, con, ¿cómo se llama? con hiper, hiperactividad. hiperactividad, pues tiene mucho que ver también con, con esto, ¿no? Bueno, eta ia barakaldo utzi eta Euskal Herriragoaz. Heteropatriarkatua haren kontrako deialdia egin digute sestautik. Ba, ipasaden eh, hogeita ogeita sortzia, ekainan hogeita sortzia, e, eh, berrogeita, berrogeita bi urte atxera gerratuko eston gualeko istilu gogorren oroitzapen eguna izan da, sesu askapenaren aldeko mugimenduari hasiera eman zioten e, borrokaren oroitzapen eguna eh, Sestaun, eh, Sestauko Gaztea Asamblada, konzentrazioa antolatu zuen, aldarrikapen hau bai herrian, bai eskualdean indarrez zabaltzeko asmoz. Elkarretaratzea, heteropatriarkatua zuntxitu, lemapean egingo, bueno, egin zuten, e, at, e, eh, pasaren aste artean, e, eh, zortzitarritan, zestauko mhm. eskailetan, Eta bertan ere, ba, mamarigako kulturetzeak, portugaleteko handere bidatz talde feministak, gazte independentistek, bildu eta pikutara gazte konpartzak, atzikimendua adirazi zioten mobilizazioari. Baiz, alatzen dute homofobia gaztetxoen artean ematen diren suizidioen artean lehenengo arrazoietakoa da. E, Guztionen atxean, topatzen dugu heteropatriakatua, gizonak emakumeen gainetik jartzen dituen eraberean, anistasun sexual aukatu etera eta heteronormatibismo imposatzen duen antolakunde soziala. Hau da, hetero izatea da normala eta ulergarriena. Bestea, ba, jak, badakizu ez da. Arraroa da. Euskal Herria zuzenean festivala abian da. Bai, ja, azke, azkenik, heldu da eguna, eta gaur hasiko da, arratzalde, arratzalde partean hasiko da Euskal Herria zuzenean festivala. Amabos garren urte betetxea ospatu ondoren, igaz ospatu zutela, e, ba, zeiltasun askorekin gainera, laguntzaileen atxiloketak, lehen ga, gaualdiaren anulazioa, ba, Euskal Herria zuzenean festivalak sorpresas beteriko da urtengo edizioan, hau da, amasi edizioan proiektu berriekin, baina printzipio eta balore e, berdinak atxikiz, bere froka, frogak egin dituen formula batean oinarriturik. Mamia ez da aldatuko, iru egun, bos zena eta irurogei ikusgarri, berrikuntza zaldiz, ba, programazioaren lerruen artean, eletako plazaren txoko ezberdinetan, eta urte urte arra berritzen den festivalaren animan aurkitzen dira. Y ahí estará Errikolore, con cinco corresponsales de alta calidad, que estaremos cubriendo las noticias para contaros cómo vamos a estar súper atentos a todos los conciertos para poder contaros, sobre todo a los de Baracaldo, que hay dos grupos de Baracaldo que van a estar allí jopeando y ya, ya os contaremos. Exactamente. Es que recasco desde aquí también a la organización del festival por esta prensa gombitea que nos ha hecho una ilusión y vamos a hacerlo todo súper bien porque estamos más emocionadas que la leche y mañana ya estaremos ya en el ETA. Apareceremos en algún periódico fijo. Fijo que no sacan. Bueno, Taurain munduan, eh, los comités de solidaridad y Euskal Herriko Lagunac de todo el mundo se solidarizan con los dirigentes políticos juzgados por el caso Bateragune. Bueno, como sabéis, el pasado lunes 27 eh, ha empezado el juicio por el caso Bateragune y ha, bueno, ha habido un comunicado conjunto de los comités de apoyo y grupos de Euskal Herria en Laguna de todo el mundo frente a un nuevo intento de criminalización de la actividad política y ante, el juicio. Eh, la Audiencia Nacional Española se está juzgando a, la izquierda Berchale, a miembros de la izquierda Berchale, Arnaldo Tegui, Rafa Díaz, Sonia Jacinto, Miren Sabaleta, Arcaich Rodríguez, Manel Serra, Amaya Esnal y Cheluí Moreno, bajo la acusación de reorganizar Batasuna atendiendo a las órdenes de ETA. Este juicio procesa a ocho de las personas que durante años están trabajando y han trabajado para dar una solución democrática al conflicto que enfrenta Euskal Herria. Pero bueno, como siempre, la justicia española pues no piensa lo mismo. Pero bueno, por suerte hay Euskal Herria Lagunas por todos los sitios, mucha solidaridad internacional que bueno, lo que no tenemos cerca por lo menos lo tenemos lejos, ¿no? Exactamente. Y, como en la, página web podéis leer eh, todos los nombres y todas las organizaciones que suscriben el manifiesto, expresan su más firme solidaridad a todos los compañeros y compañeras encausados en Materagune, así también como Aurore Martín y los militantes del movimiento juvenil. Y ahora vamos con un par de colaboraciones que, como siempre, os vamos a introducir solo para encender el gusanillo. ¿Cómo se dice eso? Así, <laughs> ah, sí, sí. Encender el gusanillo no se dice, pero bueno. Gusiluz. <laughs> ¿Eh? Gusiluz y para que os den más ganas de entrar a la página web de Ricolore. Que cada vez está más www.ricolore.org Y allí podéis encontrar las colaboraciones completas. Lenenguada, da, maite duguna, Defenda Checo, une y da. Eh, kolaborazioa Alfonso Cantera que egin Guisartes y zitzailea eta gainera herrikoloreko kidea. Berriro ere, egungo jendartea bere horretan mantentzeko kaltegarri izan daitekeen egitasmo herrikoi baten bat kolokan interes pribatuen onerako. Munduko txoko guztiek dauzkate beren berezitasunak, horretan zalantzarik ez, baina badira alaber aparteko zaugarriak dituzten guneak, berezi samarrak suertatzen zaizkigunak, eta horietako asko gainera etxe alboan ditugu. Duela urte gutxi, hasi nintzen milboko errekalde auzoan jarduera profesionala burutzen, eta esan beharra daukat ordutik auzo hau sakonean ezagutu gero eta gustua gustu handiago hartu dio dala. Eta zerk egiten du berezi errekalde? Auzotarrak ditut gustuko. larrazkituko dendaria, uretamendiko parkeko aurrak, erdikaldeko tabernariak, eskolako atesaina, prentza kioskoaren arduraduna. Aparteko izaera daukate guztiek. Errekaldetari izaeraz arrotasunez beterikoa. Auzo identitateak liluratzen hau bestetik bere iraganarekin jabetuta dagoen auzoa dugu, eta horrek indartu egiten du esperientzia kolektiboetan oinarrituriko identitatea. Hausokiden eskubideen aldeko borroka anitzen historia da, errekalde auzoko historia. Hausokiden bizikalitatearen aldeko eta instituzioek auzoarekiko erakusten zuten utxikeriaren kontrako borrokek eta zutu urtetan zehar leku topatu daitezken elkartasun sare komunitarioa. Arro egoteko moduko ondarea, zalantzarik gabe. Horiek guztiak eta askosaz ere adibide gehiago aipagenitzake errekaldeko berez, bereti, berezitasunak zehazteko. Eta zerrendak eta oburtzerakoan ezin eh, aztu kukutsa gaztetxea. Kukutsa espekulazioa, ez Ez Ez dute itxiko. Y la otra colaboración eh, nos llega desde, desde un historiador baracaldés que se llama Coldovica López. Eh, nos habla de la guerra civil en Baracaldo, segunda parte. Y un hartu gintuen La guerra comenzó el 17 de julio del 36 con un golpe de Estado mediante la sublevación de unos cuantos militares en Marruecos. En la península, el golpe de Estado, que derivaría en guerra civil, ocurriría un día después. La noticia del golpe de Estado de los militares llegó a Baracaldo en plenas fiestas del Carmen. Mientras que el gobierno de la República restaba importancia a la algarada militar, en Baracaldo se estaba bailando en las campas de la SSR. Eta hor daukazue herrikoloren ba, kolaborazio osoa. Bueno, ba, berriekin ja maitu dugu, orain urrengo, e, eh, urrengo atalera joan baino lehen kantatxu chubate entzungo dugu. es un castigo, tanto placer. lo que quieras, lo que quieras. Bueno, pues ya tenemos aquí a Foncho y a Nora en los micrófonos que nos van a empezar a introducir el tema de la sexualidad y la erótica un poquito. Y bueno, ellos van a hacer la introducción y vamos dentro de un ratito a, conectar por teléfono con José Mari Carrere. Y mientras ahí les dejamos la palabra. Arratxaldeon Nora, Arratxaldeon Foncho. Arratxaldeon Tamara eta Cuadrilla, hor bestaldean. <laughs> Kaixo, Cuadrilla. Bueno, ba, ba esan duzun bezala, gaurkoan, e, bueno, pues, seksualitateari buruz, erotikari buruz arituko gara. Mm. Eta, bueno, pues, hor e, eh, pizka liburuen artean saltzeatzen, topatu dugu e, eh, izen bat, oso aproposa iruditu zaiguna gaurko gai alantzeko, ba, gorputzak mintza bitez ez? Ba, pizkat horrek asaltzen duelako, ba, sexualitatea berak zer den, ez? Ba, e, gurekiko harremanetan jartzeko, inguratzen gaituzten pertsonekin harremanetan jartzeko modu bat eta eta gainera, bueno, pues oso garaia proposada ere eh on, gaia, oniburuz aritzeko udara dator. Ura, hori da, udara dator beroa, temperatura mhm. egiten da, mm -hmm. arropa... Jende berria zagutzen dugu, toki berriak... Festa pilo bat, nun nahi, eta bueno, pues, aukerak e, egiten dira, ez? E, pues hori, ba, bai gu gure burua, e, gure gorputza eta baita gainerakoekin harremantzeko, ez? Gai, bai, gainera sexualitatea bizitza bizitza duen izaeraren zati bat da, ez? ala onartu beharko genuke, ez? Bizitza propioa duela, ezta? Hala da, ez? Askotan, jo, ez dakit nol, e, nola dirazi, ez? Baina ematen du, e, bueno, pues, eh, gaudela edo jendarteak, pues, e, bideratzen gaituela gure sexualitateari uko egitera, gure plaserraren adierazpenari uko egitera, edo, edo behar bezala e-, e-, ez e, bideratzera, eta, bueno, pues, garantzitzu eruditu esago gau hori honi buruz hitz egitea. Bai, bai, gainera ezik eta propio bat dauka ere bere baitan, ez da? Ez zitu behar gara ere, zentzu horretan, eh? Ez da, sexualitatean nola guztiak seksoduna gara, ba, ez dugu zertan horretara zitz egin behar, ez? Deseria etortzen zaigu, binon, ez zitu behar den e, zati bat da, ez da, seksualitatea. Eta gainera, nora, e, e, e, zelan e, bueno, anistazunaren kontzeptua oso lotua dator e, eh, seksualitatearekin, ez da, mm. ipatu duzuna orain, pues norberak eh, bere esiketa eh, bidea egin behar duela eta ez dagoela esiketa bide edo e, bai, sexualitatearen garapen eredu estandar bat, baizik eta norberak, bueno, pues berea egiten duela, ez? Bai, bai, norberak bere gorputza dauka, norberak bere gorputza aurkitu behar du, aurkitu eta gozatu behar du berea eta besteekin ere. Orduan garrantzitsua da. Os, e, bueno, tamara eta maki dauka borda pizkatxo bat zoratzen. Eta uste dut esaten digutela, bat daukagula prest e, e, elkarrezketatua edo... Bai, bai e, Jose Mari badago ja entzuten, baina ah. duzunean, bera egongo da entzuten e, nahi duzun arte, bale? Ah, ederki, oso ondo. <laughs> ez, ba, agian e, telefonan bestaldean Jose Mari karrere baldin badaukagu, agian... E, bidea emango diogu, bai, ez da? bidea eman ez? Jose Mari Karrera ipuin kontalaria daukagu hemen, eta, bueno, ba, ipuinen bitartez ere lantzen da erotika eta sexualitatea, ez da? Eta osko tradizio gertu eta goxuaren bidean dago karrere. Kaixo, Jose Mari? <laughs> Arratxaldean. Kaixo, kaixo. Zer bidean baino eh, galbidean igual jarriko jazute. Ez dugu entzuten. Txene, barkatu binon. Gitzitzu entzuten da. Ez digu, ez dira zuten zuten. Ez bio, a ber, botoietan igotzen diguten. Yeah. Bai, bueno, e, erotika eta narrazioa, ez? E, nola jorratzen da erotika eta seksualitatearen gara, gaia, ba, ozkotasun tradizionalean, Jose Mari? <laughs> Tela, ez? Eh, bueno, egia zan, eh, hori berra da horreta espezialistak direna, eza, ipuina kontatzen mm -hmm. Baina, e, eh, gertazean nik arazoa ditut erotika itzarekin. Ze badori, eh, badirudi, bezait, ze, erotismoa zer demontra eden, ez dakit oso ondo, ez da. Eta arduan, eh, esatea erotismoa nola lantzen den ipuin tradizionaletan, ba, zai egiten zait, eta gila esan, izatez ez, ez zaitazko importa, ez da? Mm -hmm. e, beste gauza batzuk importatzen zaizkitelako gehiago. Ni gehiago ikusten dut e, e, harremana, alde batetik pertsona harremanak nola agertzen diren, edo nola lantzen diren, eta ero sexu harremanak, e, o sexuarekin zer ikusi daukana, nola agertzen den ipuinetan, ez da? Eta hori bai, ez da interesgarria da ez dakit erotismoa den edo, bai interesgarria bai bada. Mhm. Eta gero ipuin tradizionaletan, nik uste dut azken finean, eh, batez ere ipina kontatzerakoan, garrantzi garrantzitsuena da, ea, nor kontatzen duen, eta kontatzen duen horrek e, eh, nundi begiratzen du mundua, armanak eta gauza ez da, hori da, azken finean, bera transmitituko baitu historioa, eta historiak sensazio, eta ideia ezberdinak edo ikuspegi ezberdinak, ez da hori da garrantzitsuena, niretzat bintzat, ez. Mhm. Eta zuk eh, kontatzen dituzu, ez da, ipuin erotikoak edo nola, ze ez izenarekin, ez da, eh, deitzen diozu zuk, ipuin erotikoak? Ez izena ez. bueno, bada ez, baina, bai. e, ipuin preerotikoak ez zuzen erotismoaren aurreko erotismoa da. erotismoa zitze egiten, edo erotismoa lako ez da, zer bezala gertzen hasi aurretik, e, kontatzen zira historiak, ez da, orduan preerotikoak, ba, adan eta eba, eta <laughs> ala, alakoak beste, beste historia batzu kultura ezberdinetakoak, ez da, da mm-hmm. nola, ez da hori lehen esanten duena, e, pertsonen arteko sexu edo pertsone sexuarekiko duten ikuspegia eh zen modutan azaltzen den. Ez da kultura zorrinetan eta kultura bakoitzean segun zertaz ari den. Ez, eta hori politaz mm. azkabinean gero ez dut uste inbeste aldatu denik, ze bestela ez genituzke ulertuko, baina gaur egun ulertzen ditugu, nahiz bakoitza bere, bere modura ulertu ez da. Mm. Ez dira mundo estrañoak edo arraroak, ez, ez gertukoak. Azken esatenzu pertsona hau, pertsona honekin arramanetan sartu nahi du edo pertsona hau beste mila pertsona hau egin edo alakoak ez edo pertsona bere berarekin bakarrik edo edo sexuaren gainean bai adinean edo aditu nahi duelako lako mm. Eh, hori dia historiak eta hori kontatzerakoan ba, behar bada e, lenguai batean ari gara ez da gero jada horren gainean egon daitezken ba jarrera bai ideologiko, moralak, etikoak, e, e, e, guzti hori. Ez? Baina hori kultura guztietan ere dagoen gauza da. Orduan, ba, bueno, gauza da gaia planteatzea eta bakoitza horren aurrean nolako kantzen den. Ez? E, jakitea edo, zabeiatzea edo, mm. soluzio zehatz e, bat eman beharrean. Hori ez da bat interesgarria. Mm-hmm matematikek ere ez dute ematen soluzio zehatzak askotan. Ez. <laughs> ez, ez. Ta nola, nola reakzionatzen du jendeak? Horrelako ipun bat e, preerotiko edo e, botatzen hasten zarenean, ez? Gerrazor badago gauza, nik esaten moa orain, kontatuko izut ipuin eh, erotiko, proerotiko, ja, baldintzatuta zauden zungo duzenarekin. Mm -hmm. Eta esan guz, ah, orain, nire buru horretan pentsatu behar du, horretan jarriko da, ez? E, hau da, kondizionatuta, entzungo duzunaren arabera. Eh, ez bai zute zer esaten, eta historio bat beste gabe kontatzen badizut, ez? Eh, esan guzu, erotiko, da igual, eh, narraskeri bada, eh? <laughs> edo, <laughs> alako segun zer elementoak, e, elemento fisikoak eta zehatzak agertzen diren historio horretan. -hmm. Ez atemo dizut maitasun historia bat kontatuko dizut. Ja, balintzatuta, baina gero kontatzen badizut historio dena zaiz aluakin, no, zaiz ez da maitasun historia bat, ez da hori da de mhm. historia pornografiko on arrazia super, zergatik. Itz egiten du behar bada e, bi pertsonen arteko harreman batetaz, ez da. Mhm. Orduan asko horregatik ni erotikoak gupi, erotikoak asko gustatzen, baldintzatzen duzu jendea, eta mhm. badirudi, e, behar da zu ipuin erotikoak entzutera joaten pentsatuko duzu ez dakit zer entzungo duzula, eta terako zara ez dakit e, zure gorputzaren temperatura bi grado gorago egota <laughs> edo iru grado gorago edo ez dakit zer, ez da edo behar bada ez da izan iletatik abiatuko zara imagina zerrekin ez, mhm. baina e, behar bada hori ez da gertatzen ez, edo e, ez dakigu horregatik nik askotan, zen bueno, e, reakzioak askotan eh, bilatuak dira edo jendea e, joko bat da, ez da? Mm. Zu sinisterra edo jendeari hau, gero sorpresa maten edo alakoak. Hori, e, askotan da, reakzioa etorriko da zu sortutako harremanaren arabera. Ez, mm. Pentsatzen dut, hori e, segun nola kontatzen diozun, zer kontatzen duzun, no, nola baldintzatu nahi duzun jendari, e, jendea edo publikoa ba, bide batetik edo bestetik eramango duzu. Mm. Hoi da, zu bezala galetzen zu, ah, e, zer dia ipuin erotikoa, ja, ni pentsatzen nahi naiz idei e, batetik edo bestetik. Ez. Mm -hmm. Orban, ba, ipuinetan berdina da, ez. Zu, mm. zer dago zu, orain, entzongo duzu... Eh, munduko ipuin erotikorik, e, ez beroena. Mm. Eh, ez bada hori gertatzen, gero, publikoa esango, bueno, ez da inerotikoa, ez da ingeroa, baina igual mierda bada, ipuñ hori. baina beste, e, edo justo hori esan da gero, kontatzen manzu, eh, historio, ba, ez dakit Hansel eta Gretel, mhm. <laughs> jendea, seguro, bere paranoiak ingo dituela horrekin, ba, orduan hori da inze, arman inzestu oso bat, edo, sortuko eta de eh. repente mhm. burua horrekin, eta azkenea induzuna da, bakarrik baldintzatu bere imaginazioa, ez, esan ez, ipuin erotikoa kontatiko izan, Hansel eta Gretel, ez, <laughs> eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, klaro, hori txano ipuinarekin gertatzen da, eta, eta, eta, txano ipuin bada, ez dakit, ez zait importa, <laughs> ez da gaina jola, bai. baina, e, behar da bai, hor dago gotxoa, eta, ez, alakoa, eta, txano eta, hau bai, Ba, bueno, ba, bai, ez, <laughs> horrela ikusi nema duzu, horrela ikusi, ez, ha? Mm mm-hmm. Baina, beldurrazko iztero bat bezala ikusi dezakezu, edo, ezagin, ez, edo, mm-hmm. edo, zarra kakatzeko ipuin bat, <laughs> ez, ez, duz, egun, oso perversoak gara gure buruan, ez, eta, azkenean, hori da, eta publikoa ba, horren arabera jolastuko du, ez, da, zugere askotan jolazara publikaren kin egiten duzuna, Bai, Jose Mari? Bai. Opa, eh, fontxo nahi, zerri kolrekoa. Bai. bai. Eta galderatxo bat egin nahi nizuke. Bai. E, pentsatzen dut publiko desberdinarekin egiten duzula, publiko de, diferentaren aurrean egiten dituzula emanaldiak eta... Bai, normalen ez dut autobus bat eramaten. <laughs> <laughs> eta ez eh, pentsatzen dut ere bai, e, bueno, ba, publikoaren arabera helburuak ere diferenteak izango direla. Nahi dut esan, pues, igual batxutan Eh, beste barik entretenitzea izan daitekela helburua, baina beste eh, kasu batzutan helburu etzitzaileagoak e, eh, izango dituzula hor tartean. Entretenitzea da beti, beti, bestela ez, ez, e, zer egiten zu jende horrean, ez dira kontatzen, ez bada entretenitzea, ez da, eta hori da, beti gero daude alako kalteko kolateralak, ez da, ez hitzarena, eta hori, ez, e, baina ni ez naiz ezitzailea, orduan eh, hori e, ezitzaileekin beharko lukete. Mhm. Ez, e, ipuinek, esatu da, ipuinek ezitzen gaitu ze, ez, zuk ezitzen duzu, zehazkan binean, zuk aukeratzen duzu eta hori zu asmoa, nire asmoa ez da, inoiz ezitzea jendea oso osoa da, eta gaina gura zer ingo lukete orduan, eta maixuek, eta <laughs> lakuek ez da, beren lana da, edo, mhm. ez dakit. Egila da, askotan e, ba berda joko ezberdinak edo plantatzen duzula, ez ba instituto eta joan eta gazteekin aritzea ba horrek e, bueno, beste planteamendu bat, beste planteamendu bat, esan duzu, bueno, hauek asko nola publiko okerrana den edo onena, baina ez da hori biderik, hori pentsatze dute ipuinena mierda badela. Mm -hmm. Orduan, zu horretik hori jakin da, bueno, ba, ide joie bazter ide diet burutik ez da. Bai. kontatzen zu Baina normalean meretzat eh ni plantatzen dut gauza berdintzua. Mm Zeu berdin ze publiko den. Ez nesta konsienteki inconscienteki baldintzatzen du ze publikoa den. Zu Joate Mazara Kongreso Feminista batea ipuin erotikoa kontatzea, ba igual ez duzu nahiko duzun guztia kontatuko, ez da? Ba, lagunak ez galtzeko, ba, kritika berba oso <laughs> eta bidetik ateratakoak <laughs> entzuteko, orduan ja balintzatuta jongo zeu da, e, bat artista guzti edo, eszenario horren jartzen garen askotan balago autozenzura txikia, ondien mm -hmm. konstientea dalako bat, ez. Edo joaten bazara, ez dakit, ez, alako beste loko gabe balintzatuko zaitxu. Baina dena dela, nik pentsatzen dut gehiago dela historia kontatzen jartzea eta publiko horri entzutera joan joaten nahi entretenitzeaz gain ba mhm. hor agertzen diren gauzetaz pentsa araztea bai. pentsatzeko edo gogoetarako bide bat ematea edo ba, gogoeta esan nahi azzebete hor etxean ezin dukinik <laughs> egotea, baizik igual gogoeta komentariako edo komentariak da zerbait moitzea bere barnean. Eta den eta ipatzen duzula, e, pentsatzen dut ere publikoaren arabera ba, erantzun diferenteak izango direla, ez da? Eh, ipuin erotiko bat kontatzen duzunean, pues, eta gauza bere izango, e, pues, batek izango duen erantzuna, edo emakume nagusi batek, edo, ez? Hor diferentziak topatzen dituzu? Bai, bai, normala da logikoare urtean arabera. horrek esan nahi du Claro, e, gu badakau esperientzia vital bat, ez? Eh, gure bizitzaren arabera, ez da, urten arabera, esperientzia zerreinak eta alakoak, orduan eh, modu ezberdinetara ikusten dira gauzak ere, ez, esperientzia hori horre balentzatuta. Orduan noski, nerabe bate edo larrei urteko gizon, emakume bate, ez du berdion ikusiko alako izterio bat, eta gaina, igual, bere interesak beste batzu dira, justo gai honetan za? Ze nera behate, zurazkin dut, deskubritu, deskubritu, deskubritu, za? Eta imaginatzen dut, urtegin, da beste patxarazo, o, deskubritu igual beste gauza batzuk, baina ez hain evidenteak igual, edo beste, beste harreman mota bat, mhm. Eta, eta igual gu, ba, gu ez dakigu oso ondo zer. Zer <laughs> nahi dugun. Edo, alakoa, nera izan nahi, baina e, esperientziarekin eta alako hauzak. Orduan, zen eh, urteek ere zer ikusia daukate, baina esperientzia horren gatik, ez. Mhm. Orduan, bilaketa, eta historio bera zaurazki modu berea ez berdinean e, eh, bizi da, edo ulertzen da, edo interpretatzen da. Ez, eh, claro, mm, historia zu, hori txano historia, ez bada erotikoa, esaten badugu, zaurazki, <clears throat> nera batek ikusiko dugu, ez, alasunta, alasunta, igual, eta beste batzuk beste erabatea. Uste dut, e, hori normala da, eta gaina hori, e, uste dut, la kontatzera gan, e, erantzuna hortik etorreko dira, horrela hori hortuko dira. Neiz da zuberdintxo kontatu. Oso, no, Josemari, ba, mila esker eh, gurekin izateagatik eta... Eta, bueno, pues ez dakit, ala ere, e, azken aldian, e, olan egitaz moren badaukazu nor tartean, edo zertan zabiltzan? zerbait egiteko. bai, orain eh, gabiltza, bai, ipuin kontaketaren orokorrean, ipuin kontalaritzaren gauza eazten gara mugitzen Euskal Herrian, ba, horako egitasmo ezberdinak, eta jaialdia mm diela, bueno, iraian, e, eh, iraian izango azken igandean, e, urtero egiten dugun Euskal Herriko kontalarien festa, mm hor, -hmm. araban, e, nunda, otxandion, usta, otxandion, edo hor, e, beti konfunditzen ez bi horrekin. Otxan dio da <laughs> bizkai horrein Bai. <laughs> Ba, ba, ondo torri, hori araban dagoena. Uh -huh. Ez, e, Bueno, horre egiten dugu, eh, azke, iraileko azken igandean, eta hori montatzen, eta gero beti beste egitasumoak, eta, eta ni, ba, ber, ipuña kontatzen dituan hau, e, eh, pre <laughs> bai, maitasunaren arbola, eta beste lakoak, eta, bueno, betiko ritmoan gutxe gora bera, nez da orain ba, kulturakoa, ba, imaginatu nola dagoen gainontzakoa, ba, lima dago, uh -huh. goitik bera, bez, <laughs> gurea, beti gora bakarrik gelditzen zaigu egitea. Ez un, somari, ba... Mila ba. esker. Ba, zuei. Bale, ba... Bueno, eta orain igual ya eh, agendar a joan baino a ver bat jarriko digu makik ere. Bésame, bésame. está se lo tuve que hacer. Toda la noche besando. Toda la noche en la casa de Toda la noche besando. Agenda. Agenda, agenda, agenda, agenda. Agenda. Agenda. Bueno, Nayara eta es que tengo agenda. Egia da. Egia Agur, ah, da. Claro, claro, claro. eta flojo xamar, ez da? Oso flojito. Bai. Baina, bueno, dauden gauzak gitzitsu dira, baina potenteak. Eta, hori da, eh? eta dizutatzeko. disutatzeko, hori da. Hasiko gara, orduan kontatzen, ez da? Bai. Venga, gaur tika hasiko gara, gaur eh, illa iru, ostirala, Eta, bueno, pues, lehen harinago aipatu dugun bezala, e, argitaneko emakumeek deia luzatu diete barakaldoko jendarteari, ba, saspiak, saspietan, eh, e, eh, sexisten kontrako mm, kontzentrazioan parte hartzen, eh? Ba, lehen, mm -hmm. e, tamarak eta nahiarak aipatu duzuenez, ba, ba, bueno, pues, jaien inguruan, askotan erasoak izaten dira, eta, eta urdero bezala, ba, mobilizazioa egiten da, espero que un gente gente que viene Juatea, así que venga. corrica va la, badela, va de la txuatxu bai, dituzue, baina corrica. Justo, ya. minutu, ala. Por otra parte, también se ha convocado desde la plataforma Rumbo a Gaza y otros movimientos sociales eh, al pueblo palestino una en apoyo al pueblo palestino, perdón, una concentración a las siete y media en el consulado en el consulado de Grecia, que está situado en la calle Recalde 27, muy cerca de la, playa, de la Plaza Moyúa. Es a las siete y media, como hemos comentado, así que todavía tenéis un poquito de tiempo. Y pasamos al sábado, Larumba Taglau, eh, Vía vía bueno, gu kanpoan egongo de denei batu bezala, baina, <laughs> baina hemen munduak jarraitzen du, bizia jarraitzen eta eta pues hori kontatuko dizu ko zer dagoen bi alarun bat sestako jaiak dira jarraitzen dute sestako festak eta pues bertan hainbat ekintzak e, eh, kulturalak kontzertuak kriston gauza pillo beraz badakizue pues hor aukera polit bat daukazuela parrantas eta herri kulturas gozatzeko hori da bihar larun bata ere Bilbon hasiko da kale antzerkiko festivala eta asteburuan zehar Bilboko kaletan hainbat antzerki talde egingo dute haien kale kaleko antzerki antzerki lanak. Bai. Beraz, igual, Jose Polita B, orain gainera e, eguraldi hona egingo duenez. Pena, baina tartean bestelako plan batzuk. Bestelako gauzatxoak ditugu. Urrengo baterako gu, Bai, eh? hori da. <laughs> Eta bihar ere, pues, pues badago beste deialdi bat, badakizue, egunotan, eskera bertxaleko hainbat kideren kontrako epaiketa bat burutzen ari dela Madrilen, bat eragune eh, hauzi e, famatua, eta bueno, pues, horren kontra, e, herri protesta bat antolatu da, e, manifestali nazionala, eta seietan abiatuko da, donostitik, antiguako tuneletik. Hori da. Eta ja, bueno, amaitzeko berriro gogoratuko dizuegu, gaurtik harrera hasiko da Euskal Herria zuzenean festivala. E, gaurtik hasi, esan bezala, bihar eta igandean herri kolorek e, antolakuntza gonbidatuta bertan egongo gara, bihar goiz goizetik. Ordu, ba bueno, gero ja kontatuko dizuegu egongo gara gainera Tamarak esan duen les bezela Euskal euskal gure euskal raperoak bertan emango dute kontzertua. Gertutik Con lo cual, etxan bezala lagongo garela. No, eski bai, etx. E, maletak beratu ditu dagoeneko nahiara, edo hortan zabitza. Iru, iru trolei, iru bai, iru trolei. Eta, bueno, esan bezala, bueno, ez dakite, eh, guretzako gainera nahiko uste, nahiko ilusio berezia e, e, egin digu gonbite hau, lehenengo aldia da, nor, e, bueno, gonbite hau jasotzen ditugula. Aurrak urtean izan genituen, bai, elkarrizketa bai, elkarrizketa eman genien, bai. Aha. Eta nik uste gainera Euskal Herria zuzenean festivala zeo zer berezia bada, ez da, betiko festival komertziala, laguntzailez eta bolondrezek... Bolondres ez eh, antolatzen da guztia, gunez ezberdina, kontxertu pina, baina bai, baita ere ez bakarri musika, baiz eta aurrentzako jokoak, estabaidak, antxerkeak, ez da hori da. Protestak ere bai, bai. Euskal Presoen aldeko protesta bat antolatu dute, eta Bueno, pues, pues, bai. Antxizango gara, ez? Eta gero, komentatu nahi, komentatu nahi dugu ere, bueno, gure, e, bueno, ideia bentsotero badukagu bertan, gure spot spot bat grabatzeko, hor e, barko antolakuntzakoekin, jendearekin, gure abeslari maitagarriekin, ordun gero ja, bueno, ja, zelan ateratzen den. Baina, denbora eta... bat eman behar dugu bai, bai, bai, bai, bai. eta behin edizio ikastaroa Edizio... egin behar dugu eh? Ez dakit, ah, bai, bai. bai eta beraz, e, baguia agurtzen gara, kantutxo, kantutxo batekin agurtuko gara. Oie, bezarka da hundi bat, bidari bai. nahi diogun horari, eh? bai. eh, eskerrik asko gaur, etortxeagatik, kriston ilusioa egin dugurako, Berta la gertura txea. Nora, superbeso. Mua. Mua. De tornillo, eh? De rosca txapa. eta... Ei, ba, eta bagoaz, ez da, eh, iraien arte, edo zer. Ah, bai, bagoaz, bai. Bai, Bena ez? Pues ala, oporra bat hartuko dugu. Dena den, gogoratu, barakaldoko jaietan, bentsat amairuan bertan egongo garela. Ordun herri kolore kalerato erako dugu, amairuan, asteazkenean, gerturatu mundu guztia. Txosnagunera. Txosnagunera. Hore, hori da. gara, batera, Eta, eta bueno, pues, han izango dugu eh, aukera. Aukera, hori da, oso ondo. Ba, besarkan handi bat guztiei, ondo pasaguda, disfrutatu, disfrutatu txosna kontxertuak, e, eh, eguraldi eta ta dana. Eta sexualitatea ere bai. <laughs> Pero con kontrol. <laughs> eta orain ja, kanta bat. Agur guztiei eta musu handi bat. Aio.